دكور وللجزم علامتان السكون والحذف Les marques de al-jazm sont deux السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون D'accord Al-Jazm a deux marques. On, on marque Al-Jazm par Al-Sukoun hein, et par l'omission et le Hadf. Hein. Al-Sukoun est la marque hein, de Al-Jazm dans Al-Fi'l Al-Mudari' hein. Quel fi'l Mudari' Al-Fi'l Mudari' dont la fin est sahih. فعل مضارع صحيح الآخر غير معتل الآخر donc son jazm il se fait comment par السكون ها لا تذهب لا لا تحضر ها d'accord السكون est la marque de donc est la marque de al-jazm dans al-fi'l mudari' dont la fin est sahih par opposition à al-mu'tal parce qu'on a le fi'l mu'tal hein c'est-à-dire qu'il va avoir harf illa donc euh, au niveau de la fin et il y a des af'al qui ne nous concernent pas maintenant qui, qui ont harf illa au, milieu comme ja'a hein, c'est au milieu mais maintenant donc euh, pour ce qui nous concerne c'est as-sahih fi'l sahih al comme zahaba comme dakhala comme euh, kharaja qui n'ont pas harf illa à la fin harf illa ils sont très restreints ils sont trois wayun hmm. ah حروف العلة الواو والالif والياء d'accord on les abrège dans wayun d'accord donc euh, euh, le verbe qui, qui est dit sahih al-akhir est celui qui se termine hein, euh, le verbe qui est sahih c'est celui qui ne se termine pas par un harf de illa d'accord euh, حروف العلة ils sont très, très connus c'est wayun on, on reconnaît ça euh, facilement euh, le fi'l mu'tal. Hein? Ici, ce qui nous concerne, c'est euh, l'af'al sahiha, sahih al-akhir. Donc, euh, euh, comme dakhala, kharaja, kataba, hein? hadara. D'accord Exemple. لم يتهاون حسام بصلاته Hussam n'a pas pris sa prière à la légère. D'accord لم يتهاون ها لم يتهاون لو فيرب دو باز سي تهاون الماضي سي تهاون سي نيجليجي اي سي بروندر على ليجير لم يتهاون اون ماركي الجزم بويسكو سي précédé par عامل الجزم كي لن ها او لم داكور لم لم يتهاون اي اون بو دير اوسي لن يتهاون ها Euh, sauf que l'un, donc ça va impliquer un nasb, alors que l'em, l'em, hein, c'est elle qui marque ici al-jazm, لم يتهاون حسام بصلاته hein, يتهاون est un fi'l mudari' qui se trouve majzoum par un harf de al-jazm il est majzoum qu'est-ce qui a introduit al-jazm dans ce fi'l c'est harf al-jazm qui est l'em. La marque de al-jazm dans al-fi'l ici, c'est Al-Sukun Ce qui marque al-jazm, c'est Al-Sukun dans le fi'l, hein, qui apparaît à sa fin, puisqu'il est un verbe sahih l'Akhir Lam Ça se termine par sukoun, Très bien, on va voir maintenant le deuxième cas de al-jazm qui est l'omission, al-hadf. Hein, al-hadf. Euh, exemple, Lam yakhsha illallah. Hadf harf al illah On va supprimer le dernier harf qui est harf al illah Hein? Euh, Lam yakhsha illallah. Il n'a craint ou il n'a eu peur que d'Allah. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Hein? Lam yakhsha. Donc, euh, al-mudari' c'était yakhsha. Fulanun yakhsha. Hein? Yakhsha, ça se terminait par un alif. Ici, avec al-jazm, on a supprimé ce alif final. On a dit lam yakhsha illa Allah. Lam yas'a illa ila al-haq. لم يدعو لم يدعو إلى قبة ولا وطن ولا حزب hein? il n'appela ni à une alcôve parce qu'il y a des gens qui appellent à Ashirk à adorer les alcôves qui sont l'équivalent de al à l'époque euh, donc les mouchrikines anciens et les mouchrikines euh, contemporains, ils appellent à adorer les alcoves et à adorer les tombes. Hein. Ça, ce sont des mouchrikines euh, actuels. Donc, il n'appelle à lui, il n'appelle à ni à adorer une alcove, ni une statue, hein, ni à la bid'a, à l'innovation des partis, hein, les sectes à appeler à son parti au lieu d'appeler à Allah, il appelle à son parti, par exemple. Hein, donc ici, ce qui nous intéresse, c'est lam le verbe. Dans le mudari, c'était hein, Ici, lorsqu'il est majzoum, lam on a supprimé le Hein? Lam ila dunya hein, Lam ila dunya Il n'a pas aspiré à un bien éphémère du bas monde. Hein. le verbe était à al-mudari' yas'a. D'accord Et ici, avec al-jazm, lorsqu'il est majzoum, hein, euh, on dit lam yas'a. Lam yas'a. D'accord Lam yas'a. Euh, donc, yakhsha, euh, qu'on a vu, et yad'u. Et yakhsha, yad'u, et yas'a, sont chacun un verbe de al-mudari' qui se trouve majzoum hein, par quoi Par l'am. Hein? Lam yakhsha, lam yad'u, lam yas'a. Il est majzoum par l'am. Hein. La marque de son jazm est l'omission de, son dernier harf qui est harf al Puisque lui, il se termine par harf al hein, dans la forme de al-mudari' yakhsha, yas'a, yad'u. D'accord <clears throat> yarmi. Hein, euh, yarmi, on va aussi mettre LEM yarmi. Hmm. On va supprimer Elia. Donc, euh, l'omission de son harf de al-illa par substitution à as-sukun. Sukun, c'est la marque de al euh, à la base. Mais ici, al il est marqué par la suppression, par l'omission de harf al Donc, dans yakhsha et yas'a, ce qui est omis est al-alif. Hmm? C'était yakhsha, Ce qui est omis donc est al-alif. Reste ici al-fatha qui la précède. Lam yakhsha, lam yas'a. Reste al-fatha qui la précède et qui atteste de cette suppression. Qui, qui, témoigne toujours de cette suppression. Et dans yad'u, ce qui est omis c'est al-waw. Parce que c'était yad'u. Et on a dit lam yad'u. On a supprimé al-waw. Et Abdamma témoigne encore de ce waw. Hein, témoigne encore hein, de ce waw. Et donc, lam yarmi, hein, lam yarmi saïdan, on avait supprimé Aliyah, parce que c'était à la base yarmi, yarmi. On a supprimé donc Aliyah, alors que al-kasra, qui euh, l'a précédé, en témoigne encore. La yarmi, alors que c'était yarmi. D'accord euh, Peut-être qu'on va nous arrêter ici. Hein On va nous arrêter ici. Donc il va nous rester une petite partie avant d'entrer dans Faslun al-Mu'rabat qismani. Hein il a dit Faslun al-Mu'rabat qismani. Il va résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il va le reprendre. Hein il va le reprendre autrement. Bismillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد Donc on continue les, euh, dans l'étude euh, du Mesn de Al-Ajrumiya euh, avec l'explication euh, qui est dans le livre intitule al At-Ta'liqat al-Awwaliyah ala Metn al-Ajrumiya et donc euh, la dernière séance, on s'est arrêté sur euh, Al-Jazm. Al-Jazm, on a vu que c'est un phénomène euh, qui concerne les verbes, hein, et qui ne concerne pas les noms, mais qui concerne les verbes. Et on était en train d'expliquer Al-Jazm, et on a vu que donc il a deux marques. Il a deux marques. Euh, la première marque, c'est al sukun et ça concerne euh, Al-Fi'l Sahih cest euh, euh, c'est-à-dire le verbe euh, qui se termine par une lettre qui n'est pas harf illa, hein, qui n'est pas parmi les trois harf de l'illa qui sont wayun, al hein, wa al alif ya. Et donc là, lorsque le verbe se termine par un harf qui est sahih, donc il reçoit as-sukun dans al-mudari'. Il reçoit as-sukun comme marque de al-jazm. Et on a vu aussi qu'il y a une deuxième marque qui est al-hadith al hadf ça concerne euh, deux, deux formes. Euh, il y a al-hadf, euh, qui est l'omission, al-hadf hein، ou l'omission, qui est l'omission de la dernière lettre, hein، quand c'est une lettre de al-illa justement. Hein. pour les verbes qui ne sont pas sahiha, les verbes qui n'est pas sahih al précisément parce qu'il y a d'autres verbes qui sont ne sont pas sahih euh, à l'intérieur, qui quand on l'appelle ajouf Maintenant, on ne parle pas de ça, on parle de fi'l sahih l'akhir ou le fi'l mu'tal l'akhir Le fi'l mu'tal l'akhir donc là, euh, comment on va marquer le jazm c'est par l'omission de cette lettre, comme on a vu. Euh, sa'a, hein, yas'a, lam yas'a. Hein, on met le fatha sur l'ain, mais on a omis carrément l'alif al On a omis carrément l'alif. Euh, aussi. Lam yattaqi. Lam yakhsha. Lam yaqdi ma amara. Lam yad'u. Et ainsi de suite. Ça, c'est al-hadf de la dernière lettre. Il y a une deuxième forme de al-hadf, et c'est sur laquelle on s'est arrêté. Ça concerne l'amthila al-khamsa ou l'af'al al-khamsa. Hein? تفعلان يفعلان hein, تفعلون et taf'alina d'accord donc c'est al al-khamsa donc al-hadf ou l'omission est la marque de al-jazm également dans ces af'al al-khamsa exemple al-muhammadani لم يبخلا علينا Al-muhammadani, donc euh, pour donner la, la forme de deux à deux qui s'appellent Muhammad, hein. Al-Muhammadani lam yabkhala bil musa'ada, c'est-à-dire, euh, si on traduit, les deux Muhammad n'ont pas épargné hein, euh, l'effort de nous aider, de nous aider. Al-Muhammadani lam yabkhala bil musa'ada. Donc ici dans yabkhala, asluha yabkhalani, hein. et lorsque euh, c'est précédé de lam, de al-jazm, qui doit faire le jazm du, du, du verbe, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, omis un noun, hazf un noun. Hein, donc on a omis un noun hein, dans ce, ce, ce, verbe parce que c'est parmi al-amthila al-khamsa ou parmi les af'al al-khamsa qu'on appelle euh, les cinq qu'on a cités et qui, sont sur cette forme qui est de yaf'alani, hein, euh, taf'alani, yaf'aluna, et taf'alina. D'accord Un deuxième exemple, avec euh, le jam' الزيدون لم يبخلوا ou bien لم يهملوا أولادهم الزيدون hein, donc si on a beaucoup qui s'appellent Zayd par exemple hein, لم يهملوا أولادهم d'accord les Zayd n'ont pas négligé leurs enfants d'accord لم يهملوا hein, أصلها يهملون في المضارع dans le mudari' on avait la forme de yuhmiluna. Et maintenant, pour marquer al-jazm, hein, on va, on va euh, supprimer al-nun. Lam yuhmilu hein, awladahum. D'accord Et euh, pour la forme du féminin, euh, anti ya zainab lam tuqassiri fi da'wati akhawatik ila salah. Hein, euh, toi, Zainab, tu n'as pas manqué d'appeler tes sœurs à la réforme. Hein, tu n'as pas manqué euh, d'appeler tes sœurs à la réforme. Asluha tuqassirina. D'accord Ici, on a supprimé un noun pour marquer al-jazm. Hein. Euh, dans ces exemples, al-fi'l hein, se trouve majzoum. par quoi Par l'am. D'accord La marque de son jazm est l'omission de un noun. Halfun nun ». On appelle cela euh, l'omission de un noun omission de un nun par substitution à la marque initiale de al-jazm qui est al sukun hein, parce que le jazm en, en, principe se fait par al sukun Mais ici, hazfun nun, cela euh, par substitution à al sukun Étant donné que chacun parmi ces af'al, parmi ces verbes, fait partie de al amsila al-khamsa, de al-af'al al-khamsa. D'accord Donc, euh, gardez... Euh, euh, toutes ces choses, inshaAllah. Gardez euh, quelles sont les al-khamsa, quelles sont aussi les asma al-khamsa, quelles sont les l'illa, et ainsi de suite. Comme cela, on, va, euh, chaque fois lorsqu'on veut comprendre une phrase, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc, al-alif dans yabkhala, lam yabkhala, al-alif hein, dans yabkhala, et al-waw dans l'exemple qu'on a cité qui est yuhmilu, hein, al-waw et al-ya dans qassiri hein, sont des dama'ir er muttasila dans qassiri donc on a vu yabkhala et on a vu yuhmilu et on a vu tuqassiri hein. donc ce alif dans le premier verbe et waw dans le deuxième et al dans le troisième sont des dama'ir er muttasila c'est-à-dire qu'ils vont être collés au verbe hein, dama'ir er muttasila ils sont mabniya ala sukoun Damir Et ils sont, et ils sont, Ils sont dans la position de al-fa'il. Parce que lorsqu'on s'adresse à, euh, cette fille, par exemple, qui s'appelle Zainab, c'est elle, c'est elle hein, qui est le fa'il. Si on comprend la phrase, on va dire c'est elle qui a, fait le fa'il. C'est elle qui n'a pas négligé, qui n'a pas euh, manqué à son devoir envers ses sœurs, par exemple. Et la même chose pour Az-Zaydoun. C'est Az-Zaydoun qui est en principe Al-Fa'il et qui va euh, être marqué dans, dans le verbe par Al-Waw. Hein, damir Al-Fa'il. Ce, qui va marquer Al-Fa'il. Fi mahal raf'in Fa'il. Et aussi pour Al-Muhammadan. Al-Muhammadan c'est Al-Fa'il. Et qui sera représenté par Al-Alif. Hein. Al-Alif. Al-Muhammadan puisque c'est un, un D'accord محل parce que le fa'il il est dans la position de très bien c'est ce qui nous restait la dernière fois concernant al-jazm et on va rentrer dans un dans un chapitre où l'auteur va essayer de nous synthétiser ce qu'on a vu jusqu'ici il va reprendre euh, ce qu'il euh, ce qu'il a euh, fait Hein, donc et là, on conçoit une chose qui est importante dans la pédagogie des anciens. Ça, c'est conformément à la pédagogie des anciens. Il va te donner des détails et des détails, et puis il va synthétiser. Et là, c'est une manière qui est de ces savants, qui étaient des savants éducateurs, hein, qui vont donner des choses, et puis ils, les synthétisent pour faciliter. Et ils les reprennent autrement pour faciliter hein, l'apprentissage. ils ont précédé les, méthodes de pédagogie modernes, hein, et ils n'ont, euh, à mon, à mon sens, ils n'ont pas laissé des choses euh, à, à par les pédagogies modernes. Ils sont très calés et ils étaient vraiment très doués dans l'art de transmettre euh, le savoir et, l'art d'apprendre aux gens. Hein. Euh, Wa rahmatullahi Donc là,